Людовнею. Лише бідолашна пані Шарло, вкрита простирадлом, лежала на своєму ліжку. Очевидно, ніхто не приходив. От ну, це вже занадто. Це вже занадто, як каже мій секретар. Ось почитайте. Комісар Кретея простяг мені лист. Пане комісаре. Я щойно дізнався з газет про вбивство мого дядька Стефана Бореля, у якого я був єдиним родичем. Я приголомшений цією звісткою. Але, на жаль, не маю змоги приїхати, щоб віддати йому останню шану. Моя короткочасна відпустка скінчилася. Перебуваючи у розпорядженні британського центру Рідінг, маю відлетіти за годину до Англії дозволю собі потурбувати вас під час мого наступного приїзду до Парижа, щоб уладнати усі справи мого дядька. Але поки що прошу вас прийняти доданий до цього грошовий переказ на 20 тисяч франків, щоб забезпечити моєму дядькові пристойний похорон і тимчасове місце поховання. Прийміть, пане комісаре, щирий вияву моєї шанобливої поваги. Луї Борель капітан авіації. Помилуйтесь незрівняною невимушеністю молодого покоління, сказав комісар, забираючи листа. І ви думаєте, що цей молодик, вибачте ви, мабуть, одного з ним віку, я, звичайно, не мав би засуджувати все покоління. У кабінеті комісара були старовинні гравюри, гарненький годинник на каміні. Цей чиновник, мабуть, полюбляв читати вірші, а може, і писав їх сам. Нічого, пане комісаре, я почуваю відповідальність тільки за самого себе. Комісар розчаровано похитав головою. Ви вірите, що цей молодик не міг продовжити відпустку? Йому б не відмовили. А я засвідчив би поважність причини де там. Пан зволить надіслати 20 тисяч франків і повідомити, я колись заїду. За кого мене має цей капітан? З нотаріуса чи службовця поховального бюро? Надіслати 20 тисяч франків це красивий жест у бік пограбованого дядька зауважив я. З перших слів листа складається враження, ніби цей племінник поспішає отримати спадщину. В усякому разі, що ви збираєтесь робити? А що я маю робити? Саме те, що просить цей льотчик. Одержавши 20 тисяч франків, я не можу допустити, щоб небіжчика поховали як жебрака. Звичайно, це зобов'язання суто моральне бо з погляду адміністративного, але зараз не час прискіпуватись. Життя вносить певну рівновагу в цю історію. Всі три похорони відбудуться завтра в суботу. Якби ж то я міг поховати цю справу разом з небіжчиками. Є щось нове, пане комісаре? Я маю на увазі розслідування. Ну, мені здається, ви ознайомлені з ходом розслідування не згірше за мене. Комісар не був позбавлений гонору, незважаючи на м'які й трохи старомодні манери. Кожного разу, коли він видавався мені смішним, влучний натяк, хитруватий проблиск в очах змінювали моє враження. Я не поліцай, відповів я, і до того ж вперше роблю кримінальний репортаж. Інспектори ж Розповідають мені лише те, що хочуть розповісти. Тому що не треба довго пояснювати, сказав комісар, знімаючи окуляри, щоб протерти їх. Ви, мабуть, помітили, що розслідування не просунулось ні на йоту. Наші шанси дуже незначні, аби не сказати нікчемні.